واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب Na pale Mwenyezi Mungu atakaposema, ewe Isa bin Mariamu, ati wewe uliwaambia watu, nifanyeni mimi na mama yangu kuwa ni miungu badala ya Mwenyezi Mungu atasema subhanak wewe umetakasika hainifalii mimi kusema ambayo si haki yangu ikiwa nilisema basi bila shaka umekuishia jua wewe unayajua yaliyo ndani ya nafsi yangu lakini mimi siyajui yaliyo katika nafsi yako Hakika wewe ndiye mjuzi mkubwa wa yaliyofichikana. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد Sikuwaambia lolote ila ulioniamrisha. Nayo ni muabuduni Mwenyezi Mungu, Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi. Na mimi nilikuwa shahidi juu yao nilipokuwa nao. Na uliponifisha ukawa wewe ndiye mwangalizi juu yao. na wewe ni shahidi juu ya kila kitu. In tu'adhibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ukiwaadhibu basi hao ni waja wako na ukiwasamehe basi wewe ndiye mwenye nguvu na mwenye hikma qala allah hadha yawm yanfa'u as-sadiqina sidquhum لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه Dhalika alfawzu alazim. Mwenyezi Mungu atasema, hii ndiyo siku ambayo wasema ukweli utawafaa ukweli wao. Wao watapata bustani zipitazo mito kati yake. Humo watadumu milele. Mwenyezi Mungu amewawia radhi nao wawe radhi naye huku ndiko kufuzu kukubwa lillahi mulku samawati wal ardi wama fihinna wa huwa ala kulli shay'in qadir Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na vilivyomo naye ni muweza wa kila kitu Allahu akbar Allahu akbar Ewe nabii, taji atakayotokea siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu atapomwambia Isa bin Mariamu kauli ya kutangaza haki. Ati wewe ndiye uliyewaambia nifanyeni mimi na mama yangu kuwa ni miungu na muache kumwabudu Mwenyezi Mungu wa pekee. Isa atasema, mimi ninakutakasa mtakaso wa ukamilifu ya kuwa wewe huna mshirika. Wala hainifalii mimi, nitake jambo ambalo sina haki nalo hata chembe. Lau kuwa nimesema hayo, basi wewe ungelijua. Kwani wewe unayajua yaliyofichikana ndani ya nafsi yangu. Licha yanayodhihiri kwa kuyasema, wala mimi siyajui unayonificha. Hakika wewe ndiye mwenye ujuzi ulioenea kila kilichofichikana na kilichoribu. Wakristo wote wanamwabudu Yesu na wakatoliki wanamwomba Mariamu pia na wanamwita mama wa Mungu. Mimi sikuwaambia ila uliniamrisha niwafikishie. Nimewaambia mwabuduni Mwenyezi Mungu peke yake. Kwani yeye ndiye mwenye kumiliki mambo yangu na yenu. Na mimi nilikuwa naijua hali yao nilipokuwa nao na ulipomalizika muda ulionikadiria nikae nao, ulikuwa wewe peke yako ndiye unayewajua. Na wewe ni mwenye kujua kila kitu. Ukiwaadhibu kwa walioyatenda, basi hao ni waja wako, unawafanya upendavyo. Na ukiwasamehe, basi hakika wewe peke yako ndiye mtenda nguvu usiyeshindwa. Mwenye hikma yenye kufikilia kila linalotoka kwako. Mwenyezi Mungu atasema: hii ndiyo siku ambayo wasema ukweli utawafaa ukweli wao. Watapata mabustani yanayopitiwa na mito chini ya miti yake. Na humo watakaa, wala hawatatoka milele, wakistarehe humo kwa radhi ya mwenyezi mungu, anavyowaridhia wao. Na wao watavyokuwa radhi kwa malipo aliyowalipa Na neema hiyo ndiyo kufuzu kukubwa. Ufalme wa mbinguni na katika ardhi na vyote viliomo humo ni wa Mwenyezi Mungu peke yake. Yeye peke yake ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa na yeye tu ndiye mwenye uweza uliotimia kutekeleza kila alitakalo.